24-ci bab Həzrəti İsa mərkəzi chiqib qaytish oldida tug'unida shogirdlari uning diqqatini diqqətini ibadətxana binalarına tatmaqçı olub onun yeniği kelişdi. Həzrəti İsa ulağa: "Mana bularni ko'rib atamsızlar. Bilib qo'yinglarki, bu yerdagi hamma narsa gumron qilindi. Hatto bir tal ul teşimu joyida qoldirilmaydi" dedi. Hazreti Aysa Zaytun tig'ida o'ltirganda shogirdlari ostig'ina onu yenig'i kelip bizge aytingchu bu deganlaringiz qachan yuz beradi sizning va zaman oxirining kelishini bildiradigan qandoq beshoratlar bo'ladi deb so'rashdi hazrati ayso ularga mundoq javob qaytuvdi boshqalarning ozdirishidan hoshyor bo'linglar chunki nurg'un kishilar mening nomimni setib qutqizg'uchi masih man bo'lman davilib ko'p odamlarni ozdirdi sizlar urush xabarlari va urush shaplarini anglaysizlar bulardan olag'zodi bo'lib ketmanglar chunki bu ishlarning yuz berishi muqarrar lekin bu zamon oxiri yetib keldi deganlik emas bir millat yana bir millat bilan urush qiladi bir davlat yana bir davlatga hujum qildi nurg'un joylarda ocharchilik va yer tavlashlar yuz berdi mana bu ishlarning yuz berishi xuddi homildor ayolning tug'ilg'ining boshlanig'iga o'xshaydi u chog'da kishilar sizlarni tutib azob o'qibatga selib o'ltirdi manga ishonganinglar uchun butkul millatlar sizlardan nafratlanadi u chog'da nurg'un kishilar e'tiqodidan tanidi bir birini tutib berdi va bir biriga o'chmanlik qildi nurg'un soxta payg'ambarlar maydonga kelib nurg'un kishilarni ozdirdi razilliklarning ko'pishi tufaylidan nurg'un kishilardiki mehr muhabbat soviydi lekin oxirgacha bardoshliq berganlar jazman qutqizildi xudoning podsholigi haqidagi bu xush xabarning barlik millatlarga ongitilishi uchun u butun dunyoga tarqitildi Ondan zamon oxiri kirdi doniyor payg'ambar aytgan yirginchlik vayron qilg'uvchining muqaddas joyda tug'inni kitob kitobxonlar bu so'zning ma'nosini tushansin yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin o'g'zidikilar uydiki nars keraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmi chopinini iliverish uchun uyiga qaytmay qechib ketsin. U kunlarda qechishi absiz bo'lgan homildor ayollar va bola imtidigan onalarning holiga voy. Qechishinglarning qish yoki dam ilish kuniga to'g'ri kelib qolmasligi uchun duo qilinglar. Chunki u kunlardagi baloyi ofatlar dunyo opirdi bo'lgandan buyon ko'rilib boqmagan kelgusidimu ko'rilmaydi u kunlar ozodilmisidi hech kim qutulolmaydi lekin xudoning o'zi tanlaganlari uchun u kunlar ozaytildi agar u chog'da biri sizlarga qaranglar qutqizg'uchi masih bu yerda yoki masih ana u yerda desa ishonmanglar chunki soxta masihlar soxta payg'ambarlar maydonga keladi agar mumkin bo'lsidi ular hatto xudo tanlaganlarnimu cho'ng mo'jizlar va karomatlar bilan ozdirgan bo'ladi esinglarda bo'lsinki man bularni aytish bilan sizlarni oldin ola ogohlantirib qo'ydim shuning uchun bir sizlarga qaranglar masih cho'l bayovonda desa u yerga berib yurmanglar qaranglar uyni ichida desa ishonmanglar chunki inson o'g'lining kelishi sharqdan g'aribga yolt yult qilib choqqan chaqmoqdek bo'ladi quzg'unlarning to'planishi jasadning shu yerda ekanligini ko'rsatgandek bu alomatlar man tilg'a olgan ishlarning yuz berishining muqarrar ekanligini ko'rsatdi u baloyi opatli kunlar o'tib ketgan hamon quyosh qoriyib oy yorug'liqda emas yulduzlar osmondan to'kilib osmon jismlari larziga kelar u chog'da osmonda inson o'g'lining kelganligining alomatlari ko'rinadi yer yuzidagi butkul xalqlar yig'izor qilishidi ular inson o'g'lining kuch qudrat va ulug' shon sharaf bilan ko'kdagi bulutlar ustida keyotganligini ko'rdi u farishtlarini jaronliq bir qanoy sadosi bilan avatib ular orqali o'zi tanlagan kishilarni osmonning bir chetidan yana bir chetigacha dunyoning to'rt bulungidan yig'ib bir yerga jam qildi anjir darig'idan savoq elinglar uning shoxlari ko'pirib yangi yopirmoq chiqaganda yozning kelishiga oz qolganligini bilasizlar xuddi shuningdek man boya degan alomatlarni ko'bininglarda xudoning podshohligining ishik oldida ya'ni namoyon bo'lish oldida turayotganligini bilinglar shuni bilib qo'yinglarki mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi osmon zemin yo'qilidu biroq mening so'zlarim yo'qolmay mangu inovatlik bo'ladi bu ishlarning yuz berdigan vaqt soatiga kelsak buni otamdan boshqa hech kim bilmaydi na arishdiki parishtili na o'g'li bilmaydi nuh payg'ambarning zamonida qandoq bo'lgan bo'lsa inson o'g'li qaytib kelgandimi shundoq bo'ladi nu to'pon kelishdan ilgari kemigi o'ltirgan kungicha shu zamonning kishilari bahramon yeb ichib o'ylik o'choqliq bo'lib kelgan edi tuyuqsiz kelgan to'pon kemigi tushmaganlarning hammasini g'arq qilgucha kishilar bu ishning o'z beshig'i kelishidan xabarsiz bo'lganga o'xshash inson o'g'lining qaytib kelishimi mu shundoq bo'ludi u kuni etizda ishlayotgan ikki kishidan biri qoldirilib yana biri arishga ilib ketildi tugman teshi bilan un totayotgan ikki ayolning biri qoldirilib yana biri arishga ilib ketildi shuning uchun hoshyor bo'linglar chunki rabbinglar qaytib keladigan kunni bilmaysizlar lekin shuni bilinglarki agar uy egisi o'g'rining kechsi qachon keldiganligini bilsa qarab turib o'g'rining uyiga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi albatta shuningga o'xshash sizlamu har doim tayyor turinglar chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi kim ishonchlik va zirak chaqar bo'lsa xo'jayin uni boshqa chaqarlari ustidan ko'zitib xo'jayinning oziq tuligini ularga vaqti vaqtida taqsim qilib berishga qo'ydi xo'jayin safirdan qaytib kelib shokirning shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa bu shokarning baxti bilib qo'yinglarki xo'jayin uni butun tavliqotini boshqarishga qo'ydi lekin agar chakar ko'ngliga yomon g'araz pukib xo'jayinim kechib qaytib keldig'u deb boshqa shakarlarga nochilik qilsa va ulpatiri bilan billa yeb ichib mast bo'lib yursa xo'jayin kutilmagan bir kuni o'ylimg'an bir vaqtda qaytib kelib uni urib chol o'lik qilib soxtipazlar bilan o'xshash taqdirga duchor qiladi natijada chakor hasratda yig'lab tishlarini g'uchirladidi